ne možemo imati bereketa u našoj vjeri i u našem znanju. Jer ko pravimo ne prijeđe šrijaskom znanju, Allah mu neće dati bereket nauke koja se ubrao jedan od većih bereketa, znači od Allahove blagodati koje je dao svojim robovima, kako kaže u hadisu od Muavi radijallahu anhu kome Allah želi dobro dadne mu da razumije Govori o cijenjenju i poštovanju učeni ljudi. Naime, danas umetom i već dugo umet boli od ove bolesti. Razni bolesti umet ima oko Jedna od velikih bolesti jeste pocijenjivanje znanja, a kada čovjek pocijenjuje znanje, odmah pocijenjuje i učene ljude. Nekada se zbog jednog hadisa ashabi putovali iz Medine u Egipat ili iz Medine u Basru ili iz Medine u Damasku, Šam, radi jednog hadisa. Međutim, Allah Đelešanuhu, mi često mislimo da je to jedna samo blagodat što je Allah nama dao, da možemo znanje čuti na našim kućnim pragovima, na radiju ili da možemo slušati na kompjuteru, a ne znamo da je to daleko veća odgovornost i opasnost, što je to sve nama pristupno i pristupačno, a mi to ne slušamo i ne radimo potom. A bit ćemo zato sigurno, sigurno pitani. Međutim, ulema, kad budemo govorili sad o ovom dersu, ne govorimo o instituciji u Leme. Niti govorimo, znači, u islamskoj zajednici i to pod u ulemi, niti govorimo o nekoj ulemi poput, kako mi kažemo, braće koji su pustili duge brade, sunete, ili nešto drugo. Ulema, vidjet ćemo kako će učenjaci definicati ko je ulema i ko treba da se poštuje. Znači, nećemo govoriti isto o ovom u ulemi koja je dobila nekakve činove ili papire ili neka zvanja ili neka mjesta odgovorna, pa mi često mislimo često su ljudi zavodno, pa misle da su učeni ljudi. Pa misle ako čovjek komota ko sebe turban ima veliku bradu da je on učen, jednako učen. Ili Ahmediju ima golemu na glavi, golema mu glava još. I on, oni misle da je to učen čovjek. Ili se penje čovjek na mimbar pa ga činje mu zoom pa misle da on neki jali, Međutim, znači, Allah Đelešanu kada spominje u lemu, spominje znači objektivno, znači naziv ulema. A ulema ima svoje posebno značenje. Allah Đelešanu u jednom od ajeta koji je za mene prvi ajet kojeg je vrijedno spomenuti jeste stavlja u ulemu da svjedoči o njegovom tevhidu i o njegovoj pravednosti. Allah Đelešanu u suri al imra u samistom ajetu kaže A'udhu billahi min shaitan rajim kaže šehid Allahu ennehu la ilaha illa kaže Allah svjedoči da nema istinskog božanstva osim ilahume, osim njega azza veđel wal ketu i to i meleki svjedoči wa ulul ilmi i to svjedoči ulema oni kojima je dato znanje Kaže, ka imam bi qist. Oni isto svjedoče da Allah Đelešanovu pravedno postupa. Dvije stvari ulema sa Allahom, pa poslije melekima, pa oni svjedoče za dvije stvari. Za Allahovu, znači oni najbolje poznaju tevhid i nauku tevhida. I Allah Azza Zato je Allah Đelešanu rekao, inama jahša Allahe min i ulema od Allahu i robova, njega se najviše bi trebala bojati ulema. Jer ulema, kako kaže Sejid ibn Džubeir, u hadisu đala Đelešanu kaže jer fe illahu ladina amanu minku ve ladina utul Allah je na visoke stepene uzdigo oni koji vjeruju i dato im je znanje Kaže alim, prva osobina alima, je da ono što zna, vjeruje u to i sprovodi u praksu. Da vjeruje u to i sprovodi u praksu. Ali koji ne sprovodi u praksu ono što zna, on nije ulema. On je samo čovjek koji je sakupio ko sebe vjerski informacija koje će na sudnjem danu biti svjedok protiv njega, a ne za njega. Znači u pravom smislu je alim. Onaj koji svojim znanjem i svojim dijelom objašnjaje šarijat. Pa kaže Allah potvrđuje ponovo La ilaha illa huve Kaže, a ne ima istinskog božanstva osim njega Kaže, el azizul hakim Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u jednom ajetu koji mi često citiramo i znamo tada, hadis, poznat su odnosno aj, ajeti svakome, U suri An-Nisa u 59. ajetu Allah Azza ve Jal kaže Ja, ja juhel ladina amanu, etiju Allah, etiju Rasul, wa uli emri minkum. Fa in tanazatum fi še'in farduhu ila Allahi wa Rasuli. Zalike kaže hajru te ila, I kuntum tu'mina billahi, wa li umil ahiri, zalike hajru te ila. Kaže Allah Želešanu, O vjernici, pokoravajte se potpuno pokornosti Allahu, bez prigovora i pogovora i odbijanja. I tako isto je ti bez prigovora i odbijanja Allahu poslaniku, jer oni nemaju greški kada je u pitanju šarijat. Allah nema apsolutan, nema nikakve greške. A poslanik nije grešio kada je u pitanju šarijat. Pa ulul minkum, pa oni kojima, znači, pa predstavnicima, vi ste ovo ulul Znači oni koji su dobili zadatak da vode ljude u šarijatskom znanju, pa čak nekad je bio halifa i alim i donosio fetve i sudio ljudima. Kaže, kaže učenac, prvo kaže Džabir ibn Abdullah, kaže, <clears throat> kaže ovo uli evri minkum je ulema, kaže muđahid, ovo uli evri minkum, pa predstavnica vašim, to je, kaže ulema. Kaže Allah Đelešanu u jednom od ajeta, spominjajući vrijednost uleme da se ulema poštuje zbog njihovog znanja. Pa kaže, hel jeste vi ladine vel la Jesu isti od vas oni koji znaju vjeru ili oni koji ne znaju? Jesu isti kojima je Allah Đelešanu dao blagoda znanja i oni su stvarno istinski učenjaci ili oni koji su samo abidi to ćemo vidjeti u hadisu koji se bilježi od Ebu Darda. Ebu Darda radijalno rekao da je čuo Božije poslanika sa usam kako kaže. Kaže, prednost učenjaka nad pobožnjakom je kao prednost punog mjeseca, ušta mjeseca nad ostalim zvijezdama. U drugom hadisu koji je sličan kaže prednost kaže učenjaka među vama i pobožnog vjernika između vas je kao prednost mene na osnovu nekoga od vas. Šta je prednost mene na osnovu nekog od vas? To znači prednost buveta, a ova je prednost da znanja i dave, daveta. Pa kaže, kada doista, su učenjaci, kada je ulema, doista je ulema nasljednici su poslanika. Poslanici nisu ostavljali za sebe nasljedstvo dinara i Oni su ostavljali znanje, pa koga uzme, uzeo je veliko dobro. Ko uzme to znanje? Od poslanika, od učenih, Uzeo je veliko dobro. Hadis bilježi ima Ahmed Mustadu i Nesaju svom sunanu. Šejh Albani je rekao za ovaj hadis u svom džami, u Sahihu džami, pod, pod brojem 6297, da je ovaj hadis vjerodol, vjerodostan da je sahih. Da li Derda je rekao u hadisu, čuo sam Resulullah sallallahu sallam da je kaže, ko bude krenio putem sticanja znanja, putem traženja znanja, Allah će mu olakšati, olakšati put do dženneta. Pazite, nemojte misliti da su ovi skupovi i ovi dersovi, da su samo dersovi prirodnog okupljanja na nas na jednom mjestu. Već ovo se može zvati, ako uistinu imamo iskrenije nije i ako hoćemo da nešto naučimo, može se zvati sticanjem znanja. Allah Đelešanu će mu olakšati mišala utala put do dženeta. Doista kada meleci natkrivaju svojim krilima one koji traže znanje. Doista kaže oni koji traže znanje, svi na nebesima i svi na zemlji i u zemlji. I kaže traže za njega istikvar, pa čak i kitumur. Traži za njega oprosta. U jednom hadisu, ovaj hadis se isto sahih znači, bilježi ga ima Ahmed Albani Šega u svom isto džami, e, proglasio se je ocijenio vjerodostojnim. Ima jedna predaja od Laha Omera, da će Allah Đelešanu učeno oprosti 70 grijeha, dok pobožnjaku jedan grijeh. Zašto vam ovo Učenja kad pogriješi vraću. Znači, velika je prilika da njemu Allah oprosti. Zato treba se čuvati znači, prozivanja učena čovjeka. Jer mi ne znamo kako je njegovo stanje kod Allaha azaveđen. A ako mu je Allah dao znanje, već mu ga je obasuo svojom blagodati. Jer traženje znanja i badet, približavanje dženetu kako stoji u hadisu. I znači da je on priznat kod Allaha Đelešanu. Normalno ako to znanje sprovodi u praksu. Zato je on iznad običnog abida, zato što je njemu prosuta veća blagodat od Allaha nego tome nego tome Avili. Faris je pisao Ebu Pisao pismo. Kaže, doista je znanje poput izvora. Znanje je poput izvora. Kaže, ono dolazi od ljudi, pa ga uzmite i neka ga uzmu od ljudi. Pa kada, ako ga uzmu od ljudi, Allah Đelešanu podari da se okoruste ljudi time znanjem. Kao znanje koje se, kada nedostaje neznanje kada se znanje ne uzma od učenim. A znanje koje se uzma, koje se uzme od učenim, a ne bude se provodilo u praksu, je kao i metak na koji se ne dijeli zekijat. Znači, mi koji uče i daje, i dobiće ljudi koji slušaju daje, ako na to ne širi, Znanje to je poput imetka na koji se ne daje Kada doista je primjer neznanog poput čovjeka sa, e, primjer znanog poput čovjeka sa svetiljkom koji stoji na putu i slijetli svakome u braku da vidi kuda ide. Učeni. Učeni koji nosi znanje. On treba da svijetli drugim ljudima putem da ljudi da ljudi vide kod hoda i sa svojim znanjem. Musnad darimi, znači postoji kod darimija, znači musnad kao kod imama Ahmeda. Kao Ibn Ešef je rekao, kada uzmite znanje prije nego što nestane, jer blagoda znanja, braćo, vi primećujete kod nas ovdje, da kako vrijeme odmiče, da sve više stavovi ehli suneta ta se ostavljaju, tako? I sve manje ljudi koji pozivaju tim tom učenju. Pa Čovjek će neka se kaja što je propustio tu priliku. Ili uzmi Allah Đelešanu daju koji govori o istinu, poput šeha Jusufa i poput sličnih šehova, uzme iz sebi i onda nestane veliko dobro sa zemlje. Zato su, kada je umro šej Ahmed ibn Hanbel, govorili su učinaci u njegovo vrijeme, umrlo je znanje sa njim. znanje je umrlo. Zato što je tu bio čitava ciklopedija znanja. Čovjek koji kaže za sebe da zna 100.000 hadisa hida 100.000 hadisa, znači, a negdje kaže milijun. 100.000 hadisa sa, onaj Hasan, a 100.000 hadisa dajiv. I zato kad ali čovjek preseli, onda znate da je sa njim preselio veliko dobro. Ko to može prepoznati? Ko ne može prepoznati? Allah najbolje zna. Kada prije nego što nestane, kada je doista znanje nestaje sa smrću učenjaka, kada, kada sretnemo učenjaka, kada, kada sretnem učenjaka, on je moj put, kaže putokaz. Moji roditelji su zalo za učena čovjeka. Ljudi su više volili učene ljude nego što su volili svoje roditelje. Zašto? Zato što će učen čovjek ti dati selamet sa naukom i dunjalka ahireta. Učen čovjek te neće odvesti u zabor, ako je istinski učenjak. On će ti pomoći da se snađeš u ljudskim pitanjima na On ti znači nudi Ahiret, nudi ti Ahiretsku obskrbu. Kaže imam Ibn Mesud, odnosno Abdullah Ibn Mesud kaže, kaže znate li kako slabi Islam? Kaže, kako pitaju ga? Ovaj, ovo Kaže, kada u jednom plemenu postoje dva učenjaka. I jedan umre, sa njim ode pola znanja. Umre, kaže drugi, i sa njim je čitavo znanje. Kada nestane daje u jednom mjestu ili učenjaka, alema, onda to mjesto ostaje bez znanja. Razumijete tko Ko, ko, je, ko zna šta je istina i ko uistinu voli ilmu, on to može prepoznati. Ova se dokad kaže, kaže Fekihu el od Hatab Bagdadi, prenosio. a ibn Amr ibn Alas je rekao, čuo sam Bože i poslanika da je, sa kada da je rekao, kada doista Allah ne uzdiže znanje tako što ga uzme iz prsa ljudi pa ga uzdigne. Već kada znanje nestaje sa smrću učani Pa kad nestane učani ljudi, onda će doći, kaže, neznalice, pa će i ljudi uzimati za aleme, pa će davati fetve, pa će biti u zabludi i vodit će u zabludi. Mutefekurani. Sad nije danas vrijeme slično tome. Kada nestane učeni i kada ušute učeni, onda neznalice dobiju priliku da govori. A poznato je kakvim žagurom neznalice govori. Ali, ali, ali, ali Ibn je rekao, kada hoćete li da vas obavijesim koji, je pravi učenjak, osobina učenog. Kada onaj koji ljude ne tjera da gube nadu Allahovu milost. Znači, samo je priča o džehennemu, samo priča prijetim, ako budete laki, odićete u džehennem, ako budete laki, odićete, Allah prijeti ne smijete ovo, ne smijete ono, znači, da potpuno izgube nadu Allahovu milost, gotovo mi se skopalo skroz. A kaže, niti oni koji daje nade ljudima, pa ostale šarijaske propise i zarađuju tako džehennem sa gresima, I taj čovjek nije učen. Kaže, Kaže, i nikada ne, treća osobina, i nikada ne ostavlja Kur'an drugome. Šta znači drugome? Nikad ne dopusti da on bude slabiji od drugog. Da on manje studira Kur'an, uči Kur'an, studira Kur'an. Znači da učenja treba biti prvi kada je u pitanju I da on bude najučeniji i učeniji od drugih. Kaže Imran El Mehkari je rekao kada spomenuo sam Hasanu al-Basriju nešto, pa je on meni, kaže, vratio to, ja kažem, o Ebu Seide, tako je bilo ime Hasanu al-Basriju, kada nisu tako rekli učenjaci. Pa je, kaže, rekao, boj se Allaha, znaš ti, jesi ti kad vidi učenjaka? Pa sam, kaže, zašutio. Jesi ti kad ikad vidio učenjaka? Kada doista je učenjak oni koji se odrče dunjaluka, koji žudi za ahiretom, oni koji se odriče dunjaluka, koji žudi za ahiretom. Kada učenjak je onaj koji dobro kada pazi na svoju vjeru i koji ustradava u ibadetu i na istini. Znači ne puća istinu. Ne mijenja se kako se vrijeme mijenja. Istina je jedna i po nju se vrijeme a ne on po, Kaže ovo bilježi, bilježi se ovu El Ebu Nuaym bilježe ovu Kaže Umu Seleme da je čula Bože i poslanika sallallahu alaihi sallam da će doći vrijeme, evo ovako kako je sad. Ovo je dokaz da je poslanik bio stvarno poslanik poslat od Allaha uđe dokaz. I ovo je dokaz da je poslaniku nešto otkriveno od gajba. Kaže, doće vrijeme kada se iskreni budu ugonili u lažu. Doće vrijeme kada se iskreni budu ugonili u lažu. A lažovu će se vjerovati. Onaj koji laže i njemu će se vjerovati. Kada, kada će povjerljivi proglašen biti varalicom, a varalica će proglašen biti povjerljivi. Kada će ljudi svjedočiti, a nisu pozvani na svjedočenje. I kada će se ljudi zaklinjati, a niko od njega ne traži zaklinju. Za nije danas ovo vrijeme? Kada iskren čovjek biva zbijan u čoškove i prinuđen da sebi pravi mešćine pored džamija i kada se jednom lažovu koji ljude odvodi u džehenem sa, kako kaže Hasan Basri, lažnim nadama vjeruje i ljudima koji isplatišu ljude i živi od njima se vjeruje. A ljudi koji ginu i daju krv za vjeru, njima se ne vjeruje, oni se proglašavaju lažovi, a oni govore istinu i hadise a ovi govore samo demagogiju i filozofiju. Pa kaže, i bit će pozvan da svjedoči. Koliko danas ima ljudi hoće da nešto on kvari da svjedoči, nikoga nije pitao ništa. Koliko ljudi danas se zaklinje, niko od njega ne traži zato što lažu više, većinom ljudi lažu, pa moraju se kriti iza zatletve kao, kao i munafici. Ovaj, ovaj hadis isto bilježi u šeru u tahavi 6123. hadis. Se, Sehl Sad rekao da je poslanik sa Allahom rekao doći je vrijeme kada je učen, kada se učen neće slijediti. To je danas vrijeme. Ne, ne ovo ne govorim sada nikom drugom, govorim nam. Doći će vrijeme kada se učen neće slijediti. Kada će se učenom uvažavati. A učenog je dužno slijediti. U dobru, normalno, ispravno. Kaže dalje, kada se od dobrog čovjeka ljudi neće stidjeti, prije bi se djeca stidila od oni što su nosili hađije ko stari pa pamti hađija star čovjek čulje nosi pa cure ako obuču nešto što nije prikladno žena bježi od njega sakriva se znači postoji stid a stide a hajašu šubetu minal iman kada je poslanik, a stid je dio imana. Stid je od imana, nema imana. Kada se neće, znači, pobožni ljudi, dobri ljudi stidjeti. Kada se kaže, stariji neće poštovati. Kada se kada prema mlađima neće imali samilost i neće biti samilosti. Kada će se kada ljudi zbog dunjaluka ubijati, zbog međe ili zbog novca. Srca će im, kaže, biti divlja, neće samo pohlepa, neće jedni za drugi znati. Srce će im biti divlja. Kada za dobro neće znati, protiv zla se neće boriti. Kaže, a dobro među njima će biti skriveno. To su najgora stvorenja koje Allah Đelešanu neće na sunjem danu ne pogledati. Džamil hadis, džamil sujuti, znači džamil hadis, 26.415 broj. Bileži se od Ubade ibn Sameta da je poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Lejsa minna, nije od muslimana. Kada men tjeruj kebirana, verham sagirana, onaj koji ne bude pošto u naše stajlije, ne bude samilostan prema našim mlađima, kaže, Melem ja'rifu i ko ne bude znao haka ulemaena, hakun ulemaena, koji ne bude znao pravo naši učeni, naši učeni ljudi. Ovaj hadis isto sahih šejih Albani ga rekao njega da je bilježi se znači u džamiju Sagiru, Anesa isto bilježi ovaj hadis pod brojem znači 5643. Kada imam Tehavi u svojoj poslanici rekao Kaže, učenjaci prve generacije sela, ljudi, kaže, koji, koji su došli poslije njih od dobri ljudi, kaže, sljedbenici suneta i ispravne tradicije, fika, kaže, spominju se samo po dobru, koji bude spominjao po lošim i tražio njihove mahane, on nije upućan. Pa navu, nava je šer, je dao Abu Selam onaj Abdulaiz, dao je šer na ovaj, na ovaj govor Tehavi. Pa je donio dokaz za to, ovaj učinak ili suneta, donio je dokaz za to aje, kaže Allah Đelešanu sura Nisa, 115. ajetu, وَمَنْ يُشَاتِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبِيَّنَ huda. Kaže onaj koji se suprostavi Allahom poslaniku, nakon što mu je došlo su jasni dokaz, nakon što je bio upućen, kada u etebija gajde se bili mu'minin i bude slijedio put drugih ne mu'mina, ovo je odgovor u ajtu. Put ashaba i put ispravnih prednika, to je put mu'mina. No veli ima vela. pustit ćemo ga, ne čini hoće. Pa kaže, وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ Ali smo za njega pripremili جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَسِيرَ وَسَاءَتْ مَسِيرَ Ono je grozno boravište. Rekao je Ibn Asakir, radijallahu anhu, kada dragi, znaj dragi moj brate, Allah uputio imena i tebe, ka onome čime je on zadovoljan. Kada je uputio nas onome što vodi bogoboljažnošću, da je meso u lemi islamskih učenjaka otrovno. I kaže Allaho raskrnjivanje znači i samo onaj kažnjava je njih već poznato, ti ljudi. Kada onaj ko usmjeri svoj jezik prema učenjacima, protiv njih, Allah Đelešanu će ga kasti na dunjaluku sa mrtvilom srca. Umrtvit će mu srce. Kaže, bilježi se ovo u, u Tebinu, bilo, Mufteri, 28. stanca. Kaže jedan od učenjaka, kaže, sjela u leme su poput mudrosti. Njihovo djelima, kaže, svojim djelima bude nemarni. Kaže, učeni su bolji od pobožnjaka i na većem su stepenu od njih. Oni su vođa muđahina, Njihov život je sreća, njihova smrt je nesreća. Svijet je potreban njih i njihovo podučavanja. Kada samo će, kaže, svadljivac i zakorjeli, zabludjeli se suprostaviti njihovim ispravnim mišljenjima. Ljudima je obaveza da ih se pokorava i da ih slijede. Kaže, njihova put je, kaže, suprotan, suprotan zavodi. Kaže Hasan al-Basri, učenjaci su kao, među ljudima kao liječnici. Evo ovdje ćemo se vraćati za državu. Ovo je nama bitno. su poput liječnika, liječnika među ljudima. Hajmo sada da ovaj govor Hasan al basri malo zastanemo na njim. I daje i ljudi, vjernici. Braćo, dođe pacijent u bolnicu. Boluje, neki boli od sidi, neki boli od gripe, neki od karcinoma, neki boli od zaraze, neki, dobio ima čirove, neki ne, ajda prehlada, neki gripa prehlada, ne, nije bitno. Ako je čovjek daja, ali ili brat koji hoće da poziva islam, hoće da se pravilno postavi, za onog što je obolio u zarazi. Primjer od harđizma. Ili vam od murđizma. Ili od neke druge bolesti. Njega ćemo normalno u zarazu poslati. Ali ipak ćemo ulaz ga jel tako? Sa maskom ako treba. Jel tako? Oni su dali, nisu su dali na Hipokratovu, znači Hipokratovu zakljetvu. A mi smo se zakleli Allahu, uzijeli obavezu od Allaha da ćemo pozivati na dobro i odvraćao zla. Ovo je veća obaveza. To nam je dužnost. I onda ćemo otići paziti na tog čovjeka koji je obolio, Čak Davat ćemo mu lijekove, liječit ćemo ga. Nećemo ga zapostavljati. Jer smo dali zaklitvu Allahu dželu, da ćemo svakome ajete njegove kazivati. Ako je neko manje obolio, znači od neke manje bolesti, onda ćemo ga svrstati u njegovo odjeljenje, ali ćemo ga ipak liječiti. Svaki od njih ima svoje odjeljenje u bolnici. A tako svako od nas, od muslimana koji je obolio, mora kod nas u našem srcu, u našem mozgu, u našoj duši ima svoje odjeljenje. Ali ga nikad ne smijemo napuštati. Moramo ga liječiti. Odakle onda da kažemo, mi nismo s vama, vi ste za nas završili. Ovi nisu s nama, oni su za nas završili. Ne ima s muslimanima potpunog, potpunog Pazite. mi, kako god mi razmišljali, el muslimu ahul muslim, izvor šarijata nam govori da je tako. Ovako kako ja govorim. Musliman je brat muslimanu. Makar se mi sjekirama sjetu. Razumijete? Musliman je brat muslimanu. I nema mu'mina ihve. Evo na, na drugom odeljenju. Mu'mini su braća. Tebi je brat tvoj brat, pa makar se s tobom razilazi u nekim stvarima. Ako on mu'min, ti mu'min. A sada vam objasnim na naš šarijaski način. Pa, braću, ima opće bratstvo i posebno bratstvo. Opće brast, Nek nisi nigdje u džamaotu. Nek nisi nikad vidio mu'mina. Nek je on što kaže Ahmed na istoku ti na On je tvoj brat i bit ćete u dženetu proživljeni kao braća. Pazi. Uži pojam brasta. Ako je pitanje pitanju i rad za ovu vjeru zajedno. Ako vi potpadate pod riječ mume, ma koliko vi ne voljeli se između sebe, vi imate taj pitit mume. I vi ostajete i nema mu'mina ihle, samo što ljudi ne primećuju. Kada Allah Đelešanu država tu vezu i obavezao se na da će država tu vezu, pa preći da je ljudi održavaju, tako? Preći je da ljudi radi na ovoj vezi. Zašto? Zato što je njima potrebna. Jer tako će biti lakše im preboliti ovo, ovo iskušenje koje se njalu. I lakše se oduprati i neprijatelju. Jer poslanik kaže šetan i ne jekulu zivu min u kjeni ucu koja se osami. Znači zajedno, kako kaže drugom hadisu, šetan s jednim, s dvojicom je malo dalje, ali s trojicom nema ništa. Razumijete li? A poslanik rekao, nemojte se raspravljati i razilaz da ne biste bez borbenog duha ostali. Kako? Da imate snage više, nikakve. Jer tako danas u svijetu da musliman ne predstavlja nikakvu snagu. Zato što nisu ono što je poslanik rekao, al mu'minu li mu'in kjelu je šedu badu bada. Da pa šebe sad. Mu'mini su kao jedna građevina. Hoćeš stup napusti drugi stup. Hoće cigla napusti drugu ciglu pa da se sruši građevina? Ne smije. Muslimani su jedna građevina. Drugi primjer sličan je. Mesalu mu'minina, mesalu džesed. Džesed vahid. Od Umara ibn Bešira. U obe su hadisa od Ebu Musa Lešara i od Umara Musa Sahima Kaže, primjer mu'mina je kao primjer jednog tijela. Oni su jedno tijelo. Valja vidjeti čovjeka bez ruku. Što mi kažemo kad čovjek bez ruke da je sakat? Da je invalid, pa mi jedne drugima sjećamo ruke, noge, uši, nos. Sami svoje tijelo sjećamo. Pa zar ovi hadisi ne upućuju na to? Zar mi ako nećemo ono koji je nemaran pozvan na lijep način? Poslušajte, a kako ćemo na tom odgovoriti? Sad se vraćamo ponovno na ulem, malo smo iskočili. Kako je, kako su dva shaba, dva alima, najpreznatija alima, jedan je pisar objavljen, Abdullah ibn Zaid je pisao oblja, Znate dobro. Abdullah ibn Abbas je poslanik uče za njega dobro najbolji mu fese. Amžić poslanik su. Pa sjećate se kad je kada je učio da Abdullah ibn Zaid uđaše na konja. Pa mu Abdullah ibn Abbas svaku stavio ruke da budu zendije, da može zakoračiti. Pa kaže, zašto tako postupa Šabičiću poslanika slom? Kaže, ovako nam je naređeno da postupamo prema uleme. A on siđe i poljubi ga u čelo i kaže, nama je ovako naređeno da postupamo prema porodici poslanika sa Dolazi Ahmed ibn Hanbel Šafija. Oma muhadithi. Poslije uzeo za vođe mezheba. Znali tolike hadise napali. Pa kaže, uzeo Ahmed ibn Hanbel Šafi ujutru, kad je Šafija krenuo dalje naput, uzeo mu za ljular konja, za uzde i vodi ga. A kaže mu sina Abdullah i govori, njemu je ponos što je Ahmed ibn Hanbel njegov otac. Pa kaže, babo, to ti vodi Šafi na konja? A ti učenja, sinko kaže, ako hoćeš svjetlo znanja, uzmi s druge strane ljular. Uzmi s druge strane ljular. Nema uholjenja, braće. Bez poštivanja u i nema znanja. Prenosi se u predajama bi Bidavine Haje da su prethodnici nas je znali doći ujutro, a navečer će biti Pa ne mokrio bi, kaže, jedan od njih valnom se mokri, pa ne znam gdje ću i skinem turban pomukim se u turbama I stavim muže. Zašto? Ako napusti mjesto, to je. E sada vam kažem, kad je u pitanju ovo mjesto, kada idemo di za platu ili imamo neku nešto dunjaluka, kuramo se s ljudima kad ćemo što prije A kad sjedimo pred učenjacima dajama, onda bi gledali ovako da smo po kraju, da se možemo dobro i nagijeti. A niko neće kad uđe u bolnicu doktoru ili kad uđe digni penziju ili neki novac ili svoje neko pravo u, u Dunjaluku, neće niko sjest tam dok svi prođu pa gura se na što prije to završi. A ovo je znanje. Ovo je Allahovo znanje. Ovdje treba se gura vraćati. Pa uzimati bereket Dunjaluka Ahireta. Jer s time samo možemo dobiti Ahiret. I na kraju, drugi ćemo desiti sva drža, ko je to ulema? Ne može svak biti ja sam onaj imao obavezu, znači da donesem dokaze za pristovanje dženazi, odnosno ukopu nevjernika, rođaka, prvenstveno. Ja ovdje imam tri dokaza hadisa i Jesa. Znači, prvi je hadis šabi, kaže. ashabi su prisustovali ukopu kršćanke u Omuharis. Ibne Ebi Šejbe, treći tom, 34, 11.841. Abdurezak, šesti tom, 36, 9.926. Imne Hasan, peti tom, 117. stanca. Sa ispravim lanca prenosioca šejh Albani kaže za njega da je sahim Eseru Sahabe, knjiga Eseru Sahabe, drugi tom, 583 stranca. Da se savratimo kada sahabi nešto urade u fiku. Znači, sahabi, prvo da su drugi ashabi imali različito mišljenje, kritikovali. Drugo, ashabi što urade, većina ulema kaže da je to su učili od svog učitelja, od poslanika. Drugi dokaz, Alija radijallahu anhu, je ukopao svog oca Ebu Taliba, iako je on preselio kao nevijenik Ebu Davud bilježi hadis, 14. tom, 183. onaj, Abdur Rezak u svom selefu, 6. tom, 39, kroz 9856. E, Bejheki, treći tom, 398, 6658. Imam Dare Kutni, Rafi i šejh Albani smatraju hadis ispravnim. Vidjeti, kaže, e, e Etelhisul Habir, drugi tom, 667. strana. Sahih Sunan, Ebu Davud, drugi tom, 303. Treći dokaz, pitali su Abdullaha ibn Omara, može čovjek pristovati svom rođaku kršćan na dženazu? Rekao na ukopu, Rekao je može, ali ako ima neki kršćanski ili drugi obilježa, neka ide ispred povorke Ibn Ebi Šejbe, treći tom, 34, 1185. Ibn Munzir, PU, a pazi, Ibn Munzir je sakupio Ižma leme. Ibn Munzir, peti tom, 342, 2951. Jeste razumili, je s ovo dovoljno dokaze. Ovaj ashab je najučeniji od ashaba, ne bi nikad govorio ništa što nije poslanik sa slom bio s tim saglasan. Znači, pasta sad, što se tiče općenito iđenja na ukop, je Ali kad su izuzetke u pitanju, onda je to do, ovo nije naređeno, onda je to dozvoljeno. Osim u jednom slučaju. Ako ti je roditelj umro i nema ga ko ukopati, onda te biva I dužan si njegovu sahranu sina ili roditelja, onog koga uzdržaješ, dužan si, ako nije ostavi svog imetka, kaže Ulema, dužan si da mu ti platiš uko. Je vam sad jasno? Imate više pitanja?